Tata mahubiri kwanza walikata mshipa wa ng'ombe, alafu anasema adhabu yao na ilaaniwe. Unaona laani mfano hapo, adhabu yao ambayo wamefanya mpaka wa Nesse juiz vai ter quatro. Mama wanasema wanasikia disha ama sijui ni kweli. My sister, where is Yvette? Huh? You still in the Vegas? Yeah. mama princess, niko na tu. Sinasikia tu mimi. Ni. Tunashukuru yetu atafikia hata kikao kinataji. Ya tayari. Jamana kibi da ya bo mana biya Leo tuko na pointi tatu. Aloise. Bikwa, salamu. Wao yako. Mbona kwa na hofu siku gani? Tuesday na Wednesday. Eh. Sasa tutakuwa tunavifanya. Inatakiwa ba mama tu, tuangalie namna gani tutakamata maskejo za kufanana. Tukamate maskejo za kufanana, kwa sababu kitu tuna tunafanya vyetu. Sawa, sasa vya Mama Rosa hivi, tunakaa panga vya Mama Rosa vya panga. Tuko na pointi tatu leo, tuko na pointi ya bamambre kamilifu banani bamambre halali, tuko na pointi ya franga za kila mwezi na pointi ya kwenda kwa Mama Rosa na pointi ya franga za kila siku. Kwa pointi ya namna gani tutakuwa tunalipa biro, namna gani tuanze kazi serious eh, bavizitere baanzekia kutukuta, bakikia kututafuta watuone bakia kututafuta banatuona. Vile ndo tuanze fanya, tuwezi kalikalia kila siku hivi kupanda shuka, na siku ziko zinaenda tukapoteza muda mm Baadhi tupatia masapoti wajue tuko fasi gani, si ndio vile ba mama yeah. ndo pointi tuko nazo leo abe, naona kwanza mama ana hapa na mama naona mama Patricia, naona frere babaji. Haishafika, haishafika. Mama Katerina alijisahau ase, kumbe leo viko na renyo, kama renyo kama nini kukanisa. Mama Sedi tena anabadilisha schedule sasa, usikuwe tunafanya vya tena anakuwa euh, samedi vendredi, na mbele alikuwa merekredi jedi Tutapanga siku ya kwenda kwa mama Rosa hapa, yeah. Panga siku ya kwenda mm. Me tutasema tu tutasema tu siku ile makuta nilionekana tunaenda mupai e, eh. ndo nasikia ya ndo vile tapanga vitu hapa bali watafika hapa na ndo wale tutapanga nao, nilishaongea ku group ya Merci, tuta tutaona. Okay. Okay. Ana wewe unatumika? Yeah. Utapata kazi. Nilikuwa natumika kule Bamori Mori. Eh, chani eh, usiende kule kwetu wewe naye. Mungu Mungu abembeleza manguvu. <laughs> Ah. Kutoka kwa Bamormo mama. Uingie sasa mkazi za Vegas. Huko nasikia sasa vile manake banakuua. <laughs> kule wamoromoko nashinda unatembea kampani mzima yeah. Ukienda kulanchi mama ni saa mzima uko kule mko mligali <laughs> ukiingia mshope huko anaenda natafutana na vitu, mfanya mfanyakazi, na huko anaenda nanunua vya kununua, maana huko anaenda najitembelea tu muni mm. Sasa ingia sasa makampani ya kweli mm. sikia eh eh nguvu mm. eh Eh, mama Rosa anaingia kurestore anaambia haiko kuchoka. Hmm. Ndio anashinda na simama. Eh. Hey. Anatoka kwa mormo. No. Hautaki <laughs> franga ya mingi. Ah, vile tu mtoto, kwa kuachia mtoto. Hmm. Sister Patricia. Sister Patricia. Yeye yeah, Analalao. Tá Tena ah, evite Anatima evite. Patricia. Yes? Wow. <laughs> yeah. Okay. We need yeah. to start now. We start. Where are the women? They will be eight. Yes. Mama Rosa, she's here. Mama Prison, she's here. Yeah. Yeah. They won't come, but it's, it's not almost, coming. Yeah, uh -huh. it's uh-huh. almost eight. No. Sister Katerina, -hmm. there's emergency. She's going to the church. Mm-hmm. Uh, she told me maybe, I don't know, function. Brother, what is the function? function? Which one? Mama Katerina told me she has a function in the church. What is the function? I don't even know. I don't know. Function, function. Yeah, today we you have call, the. You call Mama Rosa and you call Mama Princess? Mama Princess? Mm. Mama Rosa does off. Mama Princess, no working. Mama Gong, is out. Mama Gong? Ah, yeah. She working? I don't know. No, go anywhere. Filipo? Mudogo? No, oh, yeah. he's going to play soccer. Oh, okay, thank you. You're welcome. Call Mama Rosa. We have it today. We can, Mama Princess was. Mushanza mm. omba mama. Mama Princess. Ah, mama Princess. Halo? Halo? Halo, Mama Vincent. Vikwae. Tunawasubiria ku kurenyo huku. useme ku groupe ba mama tunakuwa mu reunion sema and eh, mama said you call her mama said today no off ah today she was here yeah ulitumia maojo ku, ku namba ya mama nani ya mama Rose na wewe tuma huko ati tunakuwa mu reunion Wamama jambo, tunawasubiria, saa zinaenda. Karibuni, karibuni. Tutangoja mpaka wafike. Mimi nilikuwa naona uombe tuanze kuongea. Mimi mimi ni Na ah, mimi. Eh, hata mkiwa wawili na Mungu atakuwa pamoja nanyi. Turn the light on. Hello. First light isn't responding. Please check its network connection and power supply. Mama na mimi kwa natafuta CD yangu nikanue kwa sababu siko kufunga. Sasa nani mwenye aliwatengeneza? Kwa watoto mpaka uweke vile. Nani mwenye aliwatengeneza? Kwa Spanish. Mkono namba. Lakini wa Filipo leo usiku mwalo bashi tumiyela omuntu. Ndio wajua lugha aluguei, aluguei já. Boa. Eh? Hapa bakaka yako banisaidie, kuna mimi yangu ah. batanipasua yule yangu kartonjo iko bakwete tongo napiga ako vilato Baba, katika jina la Yesu. Mungu, tunashukuru kwa wema wako, tunasema asante Mungu kwa upendo wako mkubwa kwetu. Unatulinda kwa kila sana, kila muda, umetulinda mchana kutoa leo, umetulinda uko mzima uliopita. Baba, tunasema asante, umetulinda na vishawishi, umelinda familia zetu, umelinda watoto wetu Mungu. Asante Mungu, tunakurudishia sifa zako. Ee Mungu wa rehema Baba, tunasema kwa sasa hivi tuko hapa, tunaomba uturehemu sisi wote katika jina la Yesu, utuhurumie dhambi zetu Baba, na uhurumie familia zetu, uhurumie walio wako, hurumia wamama wote wa Las Vegas, hurumia wamama wote wa Nevada, hurumia watu wote wenye wako naishi mwenye Nevada, Waafrika wenye wako Nevada. Mungu utusamehe unatuona na unatujua na madhaifu yetu na kosa zetu nasifahamu utusamehe, usituhesabie Baba, katika jina la Yesu mwokozi wetu. Tuko hapa na mahali hapa, tunakuja kukutanana hapa Baba, kwa maana ulisema tupendane Mungu, na ndo hapa tuko tunadumisha upendo, tunadumisha umoja Baba. Familia isiyokuwa na vikao hiyo inakufa. Leo tuko hapa mbele zako, nimekuta wenzangu kutoka mbali nilikokuwa. Nimeshukuru pia, asante. Kikao hiki tunataka kuanza, uanze na sisi na umalize na sisi, na uzidi kuleta umoja kati yetu, uzidi kutuweka nguvu, uzidi kutujaza upendo. Baba, wakina mama kila mahali, wakina mama ndiye wazazi, wakina mama vipawa mbele, wakina mama ndiye washauri wa majamii. Wakina mama wakishindwa, basi jamii inaanguka. Na leo tuko hapa, Mungu, tunaomba upendo wako, nguvu za Roho Mtakatifu zitujaze, zijaze wakina mama wa Nevada, wakina mama wa Afrika wa Nevada, leta upendo ndani yetu, katika jina la Yesu. Yote tutakayoyaongea hapa itoke kwako na iwezeshwe nawe, katika jina la Yesu. Mungu na kuomba Baba, amen, amen. amen. Yeah, today we are going to have three topics. First topic, we need to know the good members. The good members. Who is the good members? Today we need to talk about the contribution every month. Mm -hmm. Because about the contribution, in the contribution we have a, Mm-hmm. Yeah. Three, we have Mama, Mama Rosa, you know? We need to know, see Mama Rosa. Mm-hmm. Yeah, we contribute money for Mama Rosa. Mm-hmm. Maza hmm Mother died, yeah? Do you remember? Yeah. Yeah, I remember last time I contribute 50. Yes, -hmm. this money we need to go, to go see Mama Rosa to give the money. Okay. Yes, that is three topics we have. And uh, I need to help, eh, to help the idea today. First, we need to start with uh, the good members. Mm -hmm. Yeah, now it's like a uh, um, counseling, ushauri. Huh? ¿eh? Hmm? Ah, nataka kusema kama tushauriane juu ya mamambre tusaidiane. Mm, we wanna like share the ideas for the members. Yeah. We can be many many women, many people, many people. They're not the they're not the good members. No, no, no, no, no. Yeah. Yeah. To share about the members. Brother a good member. -hmm. Good members, members is come every time to the meeting, every month, -hmm. because every month we have one meeting. Every month, one meeting. Every month, one meeting. -hmm. Yeah. Um, one meeting, maybe if it's emergency, if it's emergency, we meet it's like an uh, event we meet. But it's a program, one, one meeting. Every month, one meeting. You, member, three meeting, three months. You not come to the meeting. Are you good members? No. That's the idea I need to, to share here. If you left 10 women, 10 people, five, six, that is my idea. See? This is my idea. If we left 60 people, 80 people, with the good members. Or to be many people, they're not good members. that is my idea I give today. Mm-hmm. Yeah. I give to you to share what is can be here for good members help with the idea. My sister, my oh, brother. Mm-hmm, Ashiki. Um, so that we can uh, take required.